بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه بفتح العين على فعل فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها Evet, İzzi kitabından dördüncü dersimize geldik. Diyor ki, Emme sülasiyyül mücerredu ve benim elimdeki nuskada Esalimu da yazmış. O da yanlış. O da müstensih hatası yine diyelim. Yine kopyalayanlar burada yanlış yazmışlar. Yanlış salim kelimesini de eklemişler. Orada salimin üzerine bir çizgi çekin. Sadece emme sülasiyyül mücerredu. Sülasiye mücerred yani. Yani salim olsun olmasın önemli değil. Hangi sülasiye mücerred olursa olsun onun madisi ya faale olur, ya faile olur, ya faule olur. Okuyacağız. Yani şu anda biz sülasiye mücerred babları okuyoruz. Şu anda İzzi'de şu oku, okuyacağımız ders nedir? Sülasiye mücerred bablar. Binayı hatırlayalım. Binayı okuduk ya. Binada ne görmüştük? sülasiye mücerred bablar kaç taneydi? Altı tane. Toplam bina dersinde ne demiştik? E'lem enne ebabe tasrifi khamsatun ve baben. Toplam 35 bab. Sittetun minha lissulasiyil mücerredi. 6 tanesi sülasiye mücerred. Birincisi feale yef'ulu idi. Nasara yansuru. İkincisi darabe yadribu. Üçüncüsü fetehe yeftehu. Değil mi? Onları hatırlayalım. Şimdi ezide de oraya geldik. Sülasi mücerredleri okuyacağız. Diyor ki ve diyor ki emme sülasiyül mücerredu. Sülasiye mücerred fe in eğer fe in eğer kana olursa madihi onun madisi mazi sigası olursa bi fethil ayni aynın fethasıyla ayn ne demek yani orta harf nasara nasara'daki sat aynül fiildir. Ha. Bi fethil ayni aynın fethasıyla fethali olmasıyla ala feale feale vezninde olursa feale kalıbında olursa fe mudari'uhu fe öyleyse fe öyleyse mudari'uhu onun mudari'i yani madisi feale ise öyleyse mudari'i yef'ulu ev yef'ilu mudari neydi şimdiki veya gelecek zaman فَمُضَارِعُهُ يَفْعُلُ اَوْ يَفْعِلُ Mudari'e ya yef'ulu gelir ya yef'ilu gelir. Bakın iki babı birden söyledi bize. Binada ayrı ayrı okuduğumuz iki bab burada bir satırla hemen anlat. Dedi sülasiye mücerredin madisi feale olursa mudari'e ya yef'ulu olur ya yef'ilu olur. Demek ki nasara yansuru darabe yadribu. Bakın nasara'nın yansuru geliyor, darabenin yadribu geliyor. İşte iki bab öğrendik. Evet. ev yef'ilu bi dammil ayni mudara'da yef'ulu oluyor neyle? Aynın dammesiyle. aynul fiilin otreli olmasıyla ev kesriha veyahut kesresiyle yadribu oluyor. Yani yef'ulu oluyor bi dammil ayni ya da yef'ilu oluyor bi kesriha. Yani aynın kesresiyle. Ev kesriha yani aynın kesresiyle yef'ilu oluyor. Nahvu örnek nasara yansuru bu birinci örnek. Yani madisi feala olup mudara'e yef'ulu gelen. Nasara yansuru ikinci örnek de var. Darabe yadribu yani madisi feala olup mudari'i yef'ilu gelen darabe yadribu örnek verdi. Nasara yardım etti. Yansuru yardım eder. Darabe dövdü. Yadribu döver. Vurdu. Dövdü manalarına gelir. Darabe yadribu. Evet. Peki madisi feale gelip de mudari'i yef'alu gelen var. Binada gördük ya üçüncü bab. Şimdi üçüncü babı söylüyor. Ve yeci'u mudari'uhu onun mudari'i gelir ve yeci'u gelir mudari'uhu onun mudari'i. Yani neyin mudari'i? Yani madisi feale olanın mudari'i. Madisi feale olanın mudari'i gelir. Ala vezni yef'alu ala vezni yef'alu yef'alu vezni üzerinde de gelir. Ala vezni yef'alu. Bi fethil ayni aynın fethasıyla yef'alu ayının fethali olmasıyla yani orta harfin fethali olmasıyla binayı hatırlayın burada binayı tekrarlayın yani bu çünkü bina daha geniş anlatıyor bu sülasi mücerred bab çünkü binanın tek konusu bu bablar ya bu babları bina daha güzel anlatıyor daha nizami daha güzel daha tertipli bak buna çok dikkat edin bu 35 bab yani sülasiye mücerret, sülasiye mezidu fihi, rubaiye mücerret, rubaiye mezidu fihi ve Mülhaklar Ve Mülhaklar. Bu 35 babı en güzel, en tertipli, en düzenli anlatan bina kitabıdır. Onun için bu bilginizi binaya göre aklınızda tutun. Yani bu e, bablarla ilgili bilgileri binadan dört dörtlük öğrenin. Burada bir tekrar yapıyoruz yani. İzzinin tek konusu bu olmadığı için bak dikkat edin izi binadan daha kısa anlatıyor onu. Çünkü izi sadece babları anlatmıyor. İzi sarfın bütün konuları yani önemli önemli bütün konularını geç diğerleri de önemli ama bunlar daha acil bilinmesi gereken şeyler. İzi öğrenilmesi acil olan bütün konuları anlatıyor. Evet. Binayı hatırlıyoruz. Feale yef'ulu kalıbında ne vardı? Bir şart vardı. Bir fiilin, sülasi mücerred bir fiilin bu üçüncü babta gelebilmesi için. Çünkü birinci bab feale yef'ulu, ikinci bab feale yef'ilu, üçüncü bab feale yef'alu. Bir fiilin, sülasi mücerret bir fiilin bu üçüncü kalıpta gelebilmesi için şart vardı. O şart varsa o fiilde, o fiil bu kalıpta gelebiliyordu. Eğer yoksa gelemiyordu. Hatta orada şart meşrut meselesini anlatmıştım. Burada da kısaca anlatacağım. Bakın ne diyor? Diyor ويجيء مضارعه على وزن يفعل بفتح العين إذا كان عين فعله إذا نزمانك كان أولورسا عين فعله أو فعل عين فعلي أو فعل أورتا حرف أو لامه وياخذ لام الفعل أو لامه وياخذ لام الفعل حرفا أولا بر حرف أولورسا من حروف الحلق حلق حرف لارندان بغاز حرف لارندان بر حرف أولورسا Dikkat edin tecvidde bunlara izhar harfleri deniliyor. İzhar harfleri deniliyor. Tecvid okumuşsanız biliyorsunuz. Binada da gördük bunları. Hurufi halk. Halk yani boğaz. Boğazdan çıkan harfler bunlar nedir? Altı tanedir bakın. Ve hiye sittetun. Onlar da altı tanedir. El hemzetu hemze. Yani harekeli elif. Mesela e, i, u. Harekeli. Mesela e, yes elu. Dikkat edin. Yes elu. Aynul fiil hemze. Harekeli elife hemze denir. Harekesine elif denir. El hemzetu vel ha'u. He. Ha harfi. Vel aynu ayn. Vel gaynu gayn. Vel ha'u vel ha'u. He ve he. Bunlar hepsi boğazdan çıkıyor. İşte bu altı harfe harufi halk deniliyor. Bir fiilin bu üçüncü bapta gelebilmesi için yani feale yef'alu kalıbında gelmesi için ya orta harfi ya son harfi halk harflarından olacak. Yani bu altı harflerden biri olacak. Aksi takdirde o fiil bu kalıpta gelemez, bu babda gelemez. Yani şart bu. Şart bu. Şimdi şart meşrut meselesini kısaca anlatalım. Şart bir şeyin olabilmesi için gerekli olan şeydir. Mesela uçağa binmek istiyorsunuz. Ne diyorlar size? Uçağa binmenin şartı bilet sahibi olmaktır. Biletin varsa uçağa binebilirsin. Yoksa binemezsin. Bilet sahibi olmak şarttır. Uçağa binmek o şartın meşrutu oluyor. Buna biraz dikkat edin. Biraz dikkat lazım buna. Nurani bir zihin lazım. Şimdi bilet sahibi olmak ile uçak bileti sahibi olmak ile uçağa binmek arasında şart meşrut alakası var. Nedir yani? bilet almak uçağa binmenin şartıdır. Uçağa binmek bilet almanın meşrutudur. Mesela namaz abdest arasında. Abdest namazın şartıdır. Abdest olmasa namaz olmaz. Abdest namazın şartıdır. Madem abdest namazın şartıysa namaz da abdestin meşrutudur. Bakın buna dikkat edin. Mesela bilet almak şart dedik uçağa binmek için. Namaz için de abdest şart. Bilet almak da şart. Namaz e, şey abdest almak da şart. Ama bilet almak namazın şartı olamaz. Abdest almakta uçağa binmenin şartı olamaz. Yani bir şart her şeyin şartı olamaz. Ha, mesela uçağa binmekte abdest almanın meşrutu değil. Namaz kılmak da bilet almanın meşrutu değil bilet almak neyin şartı ise o da bilet almanın meşrutudur. Abdest almak neyin şartı ise o da abdest almanın meşrutudur. Demek ki bilet almak şart, uçağa binmek meşrut. Bilet uçağın uçağa binmenin şartıdır. Uçağa binmek de biletin meşrutudur. Bilet almanın meşrutudur. Abdest almak namazın şartıdır. Namaz e, kılmak da abdestin meşrutudur. Bunu anladıksa şimdi kaideyi söylüyorum şartın vücudu, varlığı meşrutu gerektirmez ama meşrutun varlığı şartı gerektirir. Yani daha açık bir ifadeyle şartın meydana gelmesi meşrutun meydana gelmesini gerektirmez, mecburi kılmaz. Meşrutun vücuda gelmesi, meydana gelmesi şartın meydana gelmesini gerekli kılar, mecburi kılar. Nasıl? Mesela bilet alan bir insan bak şart meydana geldi dikkat edin. Bilet alan bir insan uçağa binmek zorunda kalmaz. İsterse binmez uçağa. Bileti almış şartı tamam ama uçağa binmiyor. Abdest alan bir insan namaz kılmak zorunda kalmaz. Mesela gündüz sabah saat 9 hiçbir farz namaz vakti değil. Birisi kalkıyor, abdest alıyor. Namaz kılmak zorunda kalıyor mu? Hayır. Farz bir namaz da yok o zaman. Velev olsa bile olsa bile hemen namaz kılmak zorunda değil. Yani namaz kılma zorunluluğu o ayrı şeriattan gelen, Allah'ın emrinden gelen o ayrı bir şey. Burada şart, o şart meşrut arasındaki şeyden ben diyorum. Bilet almış uçağa binmek zorunda değil. Ama meşrutun varlığı, meşrutun gerekliliği şartı gerektirir. Mesela uçağa biniyor, bilet olmak zorundadır namaz kılacak, abdest olmak zorundadır. Yani şart meydana geldi mi meşrutun meydana gelmesi mecburi değil ama meşrutun meydana gelmesi şartın meydana gelmesini mecburi kılar. İstisna olabilir. Kaide bir adam mesela biletsiz uçağa binmiş. müsamaha göstermişler ona veya o istisnadır veya bir özel bir durumu vardır. O istisna kaideyi bozmaz. Şimdi burada konumuzla alakasına kolumuzla alakası şudur. Biz diyoruz ki sülasi mücerred bir fiilin şu üçüncü bapta gelebilmesi için yani feale yef'alu kalıbında olabilmesi için şart var. O şart onda olmazsa bu baba gelemez. Bu kalıpta olamaz. Şart nedir? Ya orta harfi ya son harfi halk harflerinden, yani boğaz harflerinden olacak. Ama bu şartı taşıyan her fiil bu bapta gelmek zorunda değil. Bunu anlayın, buna dikkat edin. Yani bir fiilin bu bapta gelebilmesi için illa bu şart olacak. Orta harfi veya son harfi harfi halk olacak. Ama orta harfi veya son harfi harfi halk olan her fiil illa da bu bapta gelmek zorunda değil. Yani şart var diye illa bu bapta gelmek zorunda değil. Ama bu bapta gelenler hepsi içinde bu şartın illa olması lazım. Nahvu örnek se'ele yes'elu. Bakın se'ele fiili madi sordu manasında. Sual sordu, sordu. Se'ele yes'elu. Madide aynül fiil meftuh, mudara'ta da aynül fiil meftuh. Se'ele yes'elu. Ne oldu? Üçüncü babta geldi. Şart var mı? Evet var. Bilet almış mı? Evet almış. Nedir? Bilet nedir? Orta harf harfi halk yani hemze. Se'ele. Orta harf harfi halk. Ve men'a yemna'u. Bir örnek daha veriyor. Niye? Çünkü Şart dedik ya orta harf ya son harf harfi halk olacak. Se'ele orta harfin harfi halk olduğuna örnek. Mena'a da son harfin yani lamül fiilin harfi halk olduğuna örnek. Mena'a men etti. Mena'a men etti. Yemna'u men eder. Bakın feale yef'alu kalıbında gelmiş. Bunun da son harfi harfi halk. Yani lamül fiili harfi halk. İkisinde de şart tamam. Ve eba ye'ba şazın. Evet. Ve eba ye'ba şazzun. Şimdi şöyle bir durum var. Eba biz daha nakıs fiilleri okumadığımız için burada şaşırabiliriz. Bunun aslı ebeyedir. Ebeye. Ebeye. Ye'beyu. Mudara'da ye'beyu. Dikkat edin. Hangi baptan gelmiş? Üçüncü baptan. Fe'ale yef'alu. Bakın. Ebeye ye'beyu. E, B, Y, ye'beyu. B orta harf. Aynül fiil. Madide mefsuh. Mudara'ta meftuh. E, B, Y, ye'beyu. Peki şart taşıyor mu? Hayır. Şart kendisinde yok. Şart neydi? Orta harf veya son harf halk harfi olacak. Bunun orta harfi B, son harfi Y. Harfi halk değil. Harfi halk değil. Ama ne yapmış? Bileti olmadığı halde uçağa binmiş. Tabiri caizse. Nedir bu diyoruz? Şazın. Bu kural dışıdır, bu kaide dışıdır, bu istisnadır. Olabilir ayda yılda bir böyle kuralsız kişiler, kurala uymayan kişiler, şarta şurta uymayan kişiler çıkabilir. İşte bu ebeye yebeyu da şazın. Evet. Eba okunuyor. Niye? Çünkü bu nakıs fiildir. E, oradaki Y elife çeviriyor. Bunu göreceğiz inşallah. Şeyde göreceğiz. Biraz ileriki derslerimizde görecek e, illetli mu'tel fiillerin nakıs kısmındandır bu. İlletli olduğu için biraz değişmiş. Eba ye eba okunuyor ama aslı ebeye ye ebeyudur. Yüz çevirdi manasında. Eba yüz çevirdi. Ye eba yüz çevirir. Evet bu da şazdır. Bu da kural dışıdır. Burada kaideye uymamış bu. Kaide dışı bir durumdur. Kural dışı bir şaz yani kural dışı. Bazı istisnai kurala uymayan şeyler olabiliyor. Onlar da kuralımızı bozmaz. Bugünkü dersimiz yeter olsun. E, ibaremizi okuyalım. اَمَّا الثُّلَاثِيُّ mücerredu فإن كان ماضيه بفتح العين على فعل فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها نحو نصر ينصر وضرب يضرب ويجيء مضارعه على وزن يفعل بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق وهي ستة الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء نحو سأل يسأل ومنع يمنع وأبى يأبى شاذ